Leyl suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman, gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki, sizin işleriniz çeşit çeşittir. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz.'' Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstagni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez. İnne aleyna lelhuda ve inne lena lelâhirete vel Doğru yolu göstermek, elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi, dünya da elbette bize aittir. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez. وَسَيُجَنَّ يَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. İlla btigaa vecihi rabbihil a'la ve lesevfe Sadece ve sadece yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.''